Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Skan raidījums ielūdz Gregors skolu pie mikrofona mācītājs Ārts Druvietis. Kā parasti sāksim mūsu raidījumu ar aktualitātēm par to, kas jauns svētā Gregora kristīgās kalpošanas skolā saldū. Trešdien, 27. augustā, pulkstens 10. no rīta, papildu uzņemšana mācībām Gregora skolā. Lūgums dokuments mācībām Svētā Gregora skolā iesniegt līdz 26. augustam. Sestdien, 30. augustā, 2001. pa dienu ar dievkalpojumu Saldus Mārtiņa Lutera baznīcā sāksies skolas jaunais mācību gads. Pēc dievkalpojuma dosimies procesijā uz skolu. Svinīgā daļa Gregora skolā pulkstens trijos. Mīļi gaidīti visi interesanti! Gribu minēt, ka sakarā ar lielās ielas rekonstrukciju pie Gregors skolas pašreiz nav iespējams piebraukt ar auto. Savus auto aicinām novietot Skrundas ielā pie Mārtiņa Lutera baznīcas. Vasaras rekolekcijas Gregors skolā notiks no 5. līdz 6. septembrim. Par citiem pasākumiem un aktivitātēm, kas ieplānotas Svētā Gregora skolā tuvāko mēnešu laikā, var uzzināt Gregora skolas kalendārā, kas pieejams skolas mājaslapā. Mājaslapas adrese www.gregors.lv. Sīkāku informāciju par Gregoru skolu var iegūt arī zvanot pa tālruni 6, 3, 8, 2, 2, 4, 0, 3 vai rakstot uz e-pastu skola at gregors.lv. tavs vārds. Tas man tik ļoti dārgs, tas mana dzīvība, tas mana brīvība un augšām celšanās. Tu zemi radīs un jūru debesis. zvaigznēm spīdēt lietas, dod elpu radībai un īsto gudrību. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tev piedar mūžība un visa dzīvība, tu valdnieks pasaulē brīnišķīgs tavs vārds. Tas man tik ļoti dārgs. Tas mana dzīvība, tas mana brīvība un augšām celšanās. Es tevi apžēlojos, viss man tevis dots. Man grēkus piedevi, pie krusta nomirīt. nave sus celia. Šajā laikā, kad cilvēki vēl turpina pieteikties uz papildu uzņemšanas iestāju eksāmeniem Grigoras skolā, un vēl kādi cilvēki, par kuriem neviens neko nenojauta, sadzird dieva aicinājumu piedzīvot dziļāk savu kristīgo ticību, lai pēc tam nestu to tālāk citiem, un piesakās un nāk, lai mācītos Svētā Gregora kristīgās kalpošanas skolā. Mums radās doma aicināt uz sarunu vienu ļoti interesantu cilvēku cilvēku, kuru droši vien lielākā daļa no jums varētu pazīt kā kādreizējo kristīgā radio dīdžeju. Daudz no jums droši vien pazīstat viņu kā muziķi, un iespējams arī kādi no jums jūs zinat, ka viņa nu jau gandrīz desmit gadu atpakaļ mācījās Gregora skolā. Tātad šajā brīdī jums būs iespēja dzirdēt interviju ar Svētā Gregora Kristīgās kalpošanas skolas 4. gada absolventu Vitu Ivaškeviču. Kādu tu mācījies Gregora skolā un kas tev pamudināja šeit mācīties? Es domāju, tā bija viennozīmīga dieva vadība. Ļoti, ļoti nepārprotama, jo grēku nožēla un dievapziņa ar mani notika dažus mēnešus pirms iestāšanās Gregoras skolā. Dievapziņa, ticība kā dāvana manā dzīvē ienāca vienas grēku nožēlas lūkšanas laikā, uz kur man pamudināja viena kristieta. Un zinot to, ka Dievs ir labs un ka ticība ir laba lieta, es piekrītu lūgt kopā ar šo cilvēku Un uh, lūkšanas laikā notika brīnums, pārdabiska tāda dieva iejaukšanās, es pat varētu sacīt manifestācija, kas izmainīja turpmāk visu manu dzīvi. Tātad paldies Dievam, pateicību Dievam par to, ka es esmu piemērs un apliecinājums tam, ka vienlūkšana var izmainīt dzīvi. Kā tu tieši nonāci Gregors skolā? Es domāju, arī tas bija Dieva darbs ilgāku laiku posmā, jo um, man bija labākā draudzene, kas šeit bija atbraukusi uz atvērto durdienām, un viņa man zvanīja un stāstīja par šo skolu, un es atceros, ka manim notika arī kaut kas ļoti dīvains. Laikā, kad viņa stāstīja par šo skolu, es vairs nespēju ar viņu parunāt, es noliku klausu un es vienkārši raudāju, un es nevarēju izskaidrot, kas ar mani notiek. Un jau pēc dažiem mēnešiem vēlāk, kad ar mani bija šis ticības brīnums noticis, es lūdzu Dievu par to, lai viņš vada Man bija tad 18, un tas bija, protams, aktuāli profesijas nākamās izvēlē. Un eh, tajā brīdī, kad es eh, izvēlējos, ka ir jāiet tā kā studēt žurnālistiku, un tā Dievs vadīja pa citu ceļu. Un manās rokās nonāca Gregors skolas avīze, un arī man blakus stāvēja ticīgi cilvēki, kas lūdza par mani un mani mudināja tomēr veltīt laiku dievam, dieva iepazīšanai. Un, un manā sirdī tas ļoti atsaucās. Man bija ļoti liels miers un spēks eh, stāvēt pretī pretenzijām, teiksim, un, un neticībai un neizpratnē no ģimenes un draugu puses. Un es vienkārši zināju, ka tas ir mans ceļš. Tas tā, tā ir arī tāda pārdabiska zināšana un miers. Tad nemaz nebija tik vienkārši nonākt līdz skolai. Pilnīgi noteikti. Un es domāju, ka visiem, kas izvēlas paklausīt dieva aicinājumam, kuru viņi zina, eh, Nevis eh, iet uz aklo, teiksim, šaboties, bet vienkārši tad, kad tu zini par kaut ko 99%, tad viennozīmīgi vienmēr būs, es domāju, gan izvienmēr būs šķēršļi. Un šķēršļi, kas nāk no pusēm, par kurām tev nav ne, nekāds nojausmas, šķēršļi un uzbrukumi un, un, un kārdinājumi neiet šo ceļu, par kur tu esi pārliecināts, kas tev no dieva ir dots. Es domāju, gan īz visos gadījumos. Bet es domāju, nu, tas ir tas, ka, ka tu cīnies un ka tu pastāvi un ka tu izvēlējies iet uz priekšu un, un paklausīt. Pastāst, kādas izmaiņas ar tevi notika skolas mācību gadu laikā? Varbūt tu vari nosaukt, kas bija tas vērtīgākais, ko tu iegūji Gregor skolā. Tas, ko es iemantoju skolu nākot, protams, bija dieva iepazīšana, jo es domāju, man nāk prātā piemērs ar cilvēkiem. Tu satiec cilvēku un pirmajā sekundē tev šis cilvēks šķiet patīkams, un tev patīk ar viņu pavadīt laiku, tev patīk uz viņu skatīties, tev patīk iepazīties, tev patīk uzzināt par šo cilvēku. Un tomēr tu šo cilvēku nepazīsti, jo kas ir nepieciešams, ir nepieciešams šis brīnišķīgais vārds, laiks, tātad jebkura attiecība nostiprināšanai un dziļākai iepazīšanai ir vienkārši nepieciešams laiks. Tad, kad es nācu uz skolu, skolu. Es gribu, lai jūs saprotat, ka manas zināšanas par Dievu bija tik ļoti ierobežotas, teiksim, tādā informatīvā līmenī. Es zināju, ka ir Jāzeps un Marija, Jēzus bērniņš, un, un es atceros vēl tagad, kad man bija testu jāpilda skolas iestāja eksāmenos, es, es lielāko daļu, es vienkārši nevarēju atbildēt, es, es uz dūlo vilku krustiņus vai ķeksīšus. Es, es, es nezināju atbildes, bet man bija ļoti stingra pārliecība par to, ka man šeit ir jābūt un ka šīs atbildes nāks. Es domāju, tas pirmais mīlestības laiks, kur mēs pazīstam tādā teoloģijas valodā, ja pirmais mīlestības laiks, kāds viņš ir, nu, tad, tad, nu, tad tu vari skatīties acīs un neko nerunāt, un tu iegūsti atbildes uz gan iz visiem saviem jautājumiem. Ir maz neziņas, ir daudz iepazīšanās prieka. Es domāju, tā man bija ar Dievu. Es atnācu uz šejienu, es neko nezināju, un tad tas bija tas laiks, kad es varēju mācīties, iepazīt, pavadīt laiku gan pa tiešo kapelā lūdzot, gan arī dzen caur sastarpējām attiecībām ar studentiem. Un tur arī atklāja, vai pareizāk sakot, Dievs atklāja tev arī kādas dāvanas vai kādas talantus jaunu šeit Gregor skolā, vai tā mhm. ir? Tieši tā arī ir. Bija interesanti, ka man bija 18, un es nebiju no tiem jauniešiem, kas ļoti mētiecīgi daudz gadu garumā iet uz kādu konkrētu izglītības, teiksim, ziņā mērķi. Tas nozīmē, ka man bija 10, es nezināju, ka es gribu būt ārsta vai žurnālista. Bija 18 gadi, 12. klases beigas, un tad es tā sapratu, nu, ko es protu vispār darīt, ko es šajā dzīvē esmu darījis, nu, tā kā žurnālistikā. Nu. Bet uh, skolas laikā es uh, atklāju arī citas dāvanas, uh, teiksim, pirmoreiz dzīvē es uzrakstītu apzināti pirmo dziesmu, sāku spēlēt ģitāru. Tas no manis nav atkāpies. Šo dāvanu es esmu centusies izkopt un e, neslēpt, bet, bet teiksim, dalīties tajā visu šo gadu garumā pēc skolas. Es domāju, tas ir tāds ļoti spilgts notikums, spilgta dāvana, tāda, nu, kas tiek tāda atklāta. Bet manā domā, jau tev Dievs ir tiešām bagātīgi svētījis, bet kur tieši no tām dāvanām, ko viņš ir devis, kuras pielietošana tev dod vislielāko prieku? Es domāju, ka tā apziņa, ka es spēju komunicēt, teiksim, es domāju, ka komunicēšanas dāvana, es spēju komunicēt ar visdažādākajiem cilvēkiem, ar, ar maziņiem, ar lieliem pusauģiem, tā spēja, teiksim, ļoti būt elastīgam komunikācijā spēja sakontaktēt dažādas cilvēku grupas. Es domāju, tāda tilta būvēšana, tas man vienmēr ļoti patīk, un tādēļ arī pēc daudziem gadiem es šobrīd esmu sevi atradusi un meklēju arī dzen starptautiskajā sfērā, jo man patīk ne tikai tāda komunikācija starp cilvēku grupām Latvijā, bet man patīk arī meklēt šos tiltus arī aiz robežām. Tādēļ man patīk strādāt ar jauniešiem un strādāt, teiksim, dažādās programmās un projektu ietvaros, semināros un, un, un, un vienkārši viņus apzīstināt savā starpā vai radīt šo vidi, kurā viņi nu, iepazīstās, teiksim, uzbūvēt šo tiltu, pa kur cilvēks var pāriet pāri, lai uzzinātu kaut kādas jaunas lietas. Manuprāt, tas man nesagādā grūtības un tas man sagādā prieku, jo man tas padodas viegli, vai ne? Nu, tā kā uz tām lietām man šķiet mums principā cilvēkiem tas, kas padodās, nu, nav lielu, lielu enerģiju enerģijas daudzumu lādiņu jāiegulda, lai, teiksim, eh, sakontaktētu, sakomunicētu, uzbūvētu šo tiltu starp cilvēkiem. Es tev gribēju jautāt arī par tavu mūziku un tavām dziesmām. Vai ir bijis tāds gadījums, varbūt tā dzīvē, kad uh, Dievs ir lietojis šo, šo dāvanu, kad tu raksti un kad kāds pienāca pēc koncerta klāt vai dzirdot tās dziesmas un jautājis tev par tavu ticību vai pārliecību, kā šīs dziesmas tapušas? Vai, vai tā ir bijusi kā dāvana arī, um, lai liecinātu par Dievu? Es domāju, viennozīmīgi. Bet man nepatīk, ka, teiksim, es nevaru apsēsties uz dīvāna un 12. naktī uzrakstīt kristīgu dziesmu. Nu, kas ir kristīga dziesma? Mm, es varu būt trauks, kas izlējās kaut kādos brīžos par pārdzīvojumiem. Mm, arī kristieši cieši, arī kristieši raud, kristieši pārdzīvo cieši neveiksmes, ceļās iet tālāk. Man gribās rakstīt par to, man negribās ielikt mūziku kādās definīcijās, bet runājot par to, ka ja es esmu, ja Dieva gars ir manī, nu, protams, ka ir dziesmas, kas, kas ļoti, ļoti spilgti atspoguļo šo dvēseles stāvokli, šo, šo atklāsmi, šo, šo izmaiņu manī. Un ir bijuši ļoti interesanti gadījumi. Jā, man ir bijuši vairākas reizes, teiksim, ka cilvēki, kas pieiet un, un saka, ka tā dziesma ir tā izkustinājusi, tā runājusi. Tās tāds tā kā rokas ik pa laikam, kas var apskaut kādu cilvēku. E, viens no pēdējiem gadījumiem, kas man pašai tāds īpaši strādājot starptautiskā sfērā, tu satiec dažādus cilvēkus un ir tādi dvēseles radinieki. Un šajos gados esmu sastapusi divus ļoti izteiktus, nu, tādus, kas man šķiet, nu, nu, kur vēl vairāk ir e, angļu valodā tāds termins kindred spirits. Un uh, viena meitene bija Amerikā, kad es mācījos mūziku, jaunatnes ar misiju mūzikas skolā, un uh, arī Polijā. Bet šis puisis, viņš nav kristietis, viņš meklē. Un es atceros, tas, kas man visvairāk patīk, ka, mm, teiksim, nebāz kristīgus batons eh, pirms un pēc, teiksim, koncertu un tā, bet ļaut, lai šī vēsts vai dievs tajā dāvanā uzrunā cilvēku suverēni. Un tagad, pēc kādiem mēnešiem, kad es esmu dalījusies šajā muzikā ar šo cilvēku, viņš man saka, Vita, es sapratu, man šķiet, es zinu, par ko tu dziedi šajā dziesmā. Bet tas bija tik ļoti ārpus konteksta, ka es vispār, ka man bija tā kā tāds ar siltu ūdeni tāda aplieta. Domāju, nu, par ko? Jo dziesmas nosaukums principā ir confession, grēksūds. Viņš saka, tā nav dziesma par vīriešu un sieviešu attiecībām. Tā ir dziesma par Dievu un tevi. Es saku, Boiček, tieši tā arī ir. Malacis! Bet viņam tas atklās prieks, wow! Bet dziesma taču nav par to. Es esmu sapratis, par ko ir. Un cilvēks klausās šo dziesmu pavisam savādāk. Tie ir tādi brīnišķīgi brīži, nu, kad, kad tu saproti, ka tas darbojās. Mm. cik savādi šis maiz uz tavām lūpām paliek ilgs un oh, nemainīgs, cik dīvaini. Viņš šķiet daudz klešāks un liekas, ka. Tad nāk un paliek pie tevis mūžīgi, cik dīvaini. ko tu šobrīd nodarbojies? Es strādāju jau trešo gadu eh, Jālgavas rajona Jaunsurlaukas pagasta eh, starptautisko attiecību nodaļā. Un varbūt tu vari pastāstīt par kādiem plāniem vai sapņiem saviem, ko tu gribētu, lai Dievs vēl tavā dzīvē izdara vai piepilda. Man ļoti daudz vēlēšanos, bet es varētu pasakīt, ka es ļoti gribētu, lai albums tiek izdots šogad, jo tas tomēr ir atskaits punkts, ņemot vērā to, ka desmit gadi ir dziedāts, dziesmas ir rakstīts, un plus, ka man ir brīnišķīgs mūziķu sastāvs šobrīd. Mēs nu patām piedalījāmies jauno mūziķu konkursā, tu esi pamanīts, kur par labāko ģitāristu radzīt šogad muzikālās grupas IVA mūziķe Baiva Plakane, kas spēlē ar mums kopā gan ģitāru, gan elektrisko ģitāru, gan mandolīnu. Un vispār, ja jums vairāk interesē Ibas mūzika, mana mūzika, mūsu mūzika, www.ivamusic.lv, kur jūs varat sekot līdz dažādiem jaunumiem. Tā tālāk mēs tagad gatavojamies palaist eh, plašajā pasaulē tautā singlu Highway gribam filmēt video klipu, plāni, protams, ir lieli, un, un nu, pat mēs esam arī ieguvuši iespēju pārstāvēt Latviju Francijas festivālā nākamgad martā divas nedēļas, arī organizētā tādā lielā pasākumā. Es domāju, ka viss notiek pamazām, un, un, un es domāju, jā, ka, ka tas varētu būt tas, tas, ko man ļoti, ļoti gribētos vēl paveikt šogad. Kā tu jūties šeit, atgriežoties Gregors skolā, un ko tu varbūt redzi, kā skolas nākotnē, ko mēs varētu attīstīt vai veidot? Es domāju, pirmais, eh, ar ko šī skola vienmēr ir bijusi īpaši, ir miers. Pēc dažu gadu prombūtnes es ienācu šeit, un, protams, mēs aizgājām uz kapelu. Tur ir ne tikai miers, bet arī ļoti tāds svētīgs un ļoti dziļs sarunas raisās šajā vietā. Es domāju, to var visi tā piekrist un ar galvu pamāt, ka tiešām tas tā ir. Un, eh, protams, tas ir tāds ļoti svētīgs pārdomu brīdis, kad tu domā, kas ir noticis tajā laikā, kad tu šeit biji, ka tas bija tik ļoti pilns un intensīvs laiks kopā ar Dievu. Un tad tu domā, tāda retrospekcija vispār, kas šobrīd notiek, kā tas ir noticis pēc tam. Es domāju, tas tāds ļoti, ļoti labs. Es domāju, ka varētu noteikti nākotnē, teiksim, vecajiem gregoriešiem, izbijušiem gregoriešiem. Patiesībā gregorietis jau man šeit līdz dzīves beigām tā, tas tituls paliek nemainīgs. Tāds tā kā, es nezinu, tāds atāps brīžs ikdienā ka, ka var savākties vienkārši varbūt reizi pusgadā uz dažām dienām un vienkārši būt kopā, doties kādā pārgājienā vai rītdienas braucienā un, un pielūgt dievu un tā, un nu, ka būtu tāda atelpas brīža, teiksim, organizēta. Es domāju, tas pavisam neslikti būtu. Ko tu varētu teikt tiem, kas domā vēl par mācīšanos Gregora skolā, kas varbūt vēl šaubās vai dzirdējuši par skolu, vai varbūt šobrīd pirmo reizi dzird? Ko tu ieteiktu? Es domāju, kā visos projektos, visās skolās, tik cik tu esi atvērts un cik tu pats iegūti, tik arī tu saņemsi. Ja tu neko negribi saņemt, tev nekas neinteresē, nenāc uz šejienu, bet ja tev ir jautājumi, ja tu esi atvērts un ja tu gribi arī dalīties, tad tev viennozīmīgi jānāk uz šejienu, jo Es esmu piemērs tam, ka gads pēc vidusskolas manā dzīvē vēl joprojām darbojas kā pamats maniem lēmumiem, manai izjūtai par labo un slikto un ļauno. Es domāju, tas, ko es esmu piedzīvojis šeit, tas laiks ir bijis vislaimīgākais manā dzīvē. Lūksim Dievu! Mēs varenais, mūžīgais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam par to, ka drīkstam Tev pazīt. Mēs Tev pateicamies visvairāk par to, ka Tu mums katram esi devis mūsu ceļu, mūsu aicinājumu, un ka Tu tik fantastiskā veidā mūs katru pa to ved. Mēs pateicamies Tev par Vitu, par viņas ceļu, par viņas dzīvi, par visu to, ko tu caur viņas darīsi un darīsi, un lūdzam, ka tu svētīdams svētī viņas ceļu arī turpmāk, Kungs, mēs te lūdzam arī par visiem tiem, kuru ceļus tu šajā brīdī aicini, kādā kalpošanā, aicini mācīties, sagatavoties kādai kalpošanai, un arī par tiem, kungs, ja tu kādu aicini arī tieši caur šo skolu. Svētī, kungs, pasargā, mēs tev lūdzam, kungs, lai tiešām viss tavs prāts un tavs labais plāns piepildās. Āmen! Es esmu! klausījāties raidījumu Ielūdz Gregors skola, kas kristīgā radio ēterā skan katru pirmdienu pulkstens 5.10.